Današnji datum, 30. oktober, bože ne sačuva, ljudi po pa kraj, ne? A, pa. Nije 30, 20. 20. ne. Vi napišete recimo 20. oktober, pa napišete pre podne uobičajeno bio sam na poslu, popodne kapić, školica, novi plan, ove da ideje. Da, da, ali vi pišete sve, razumete, ili pišete recimo stavite zelenim ili crvenim, plus ili minus. Ako je neki dan izuzetno bio težak, ili je neki bio izuzetno lep, vi napišete plus ili minus. Znači da vam je neki dan bio baš bolj ili ovo. Vi na taj način pravite svoj kalendar. Mhm. Znači zapravo na taj način pravite, pratite kako vi reagujete na određeni tranzit. Ja se nadam da na mesec još uvek nije uskočio u znak raka, a pretpostavljam da nije, ako je ušao u znak raka, onda smo za debelo izbacili. Znači ima da padne sa lastanje. Da. O, ovaj je veliki čokoladice, da. ima da padne ta laktanje ove emotivno, a mi to nećemo. E, ja sam stavila citat jednog monaka skoro, ne znam da li ste da je, yes, da je, da je, je, da je, je, da da je, je, oznabe i da ono šta mi ovdje učimo u školi, da zakrta koji naravno objašnjenje da su određene stvari događaju. Znači, za če postoje objašnjenje? Znači, jedna stvar koja se vama događa najčešće je bez objašnjenja. Vama droge samo služi za to da vi vidite e, šta je događaj na koji vi na određeni način reagujete. Mi smo se složili da ono sunce, mese, smer, Kić, venere i Fela, briga da se nalazi. Pa briga, šta sad to znači? Ne znači ništa. Zašto nam nešto služi tranzit Venere? Da vidimo da li smo zadovoljni trenutno svojim izgledom, e, da li više ili manje uživamo, jer da za da to služi tranzit Venere. ono uopšte ne služi za ljubav. Znači, recimo, tranzit Merkura zašto služi? Da li brže ili sporije razmišljate? I ja da... da zaboravim nešto. Kad imamo, recimo, nebitno, ajde da šest ili osmo, nebitno bo, kuća bosa, sad recimo ne prvu, nego drugu kuću. Sad tranziti deluju na vladara, recimo, ne kući ili mora da e, deluju na vladara. E, tako sam to sve da ovaj, pa što to sve duhopite. Ja tražim da zemlje gde su mi cigare i mobilne, da samo proverim vreme, pošto me zeza ovaj, hajde biti na kom času, koliko je, da, pošto da, me zeza ovaj... Sad je 7 ovaj- i 23. 7 i 23 nemoguće čoveče. E, inače mi definitivno ludi kompjuter i onda mi izbaci da je 2007. godina. Tu pa. još nego rekao da... Da, non stop da, bio da, da, kanjem u kalendar, non stop. Ove, znači sad ćete jednu po jednu. Rekli smo da tranzit uh, meso utiče na što? Na dnevno raspoloženje, jel da tako se svi ponašaju? Znači, koliko ste rekla, 7 i 23? 7 i 23, Dugačcija 20. Pišite svaki da misli konjukcija, inkonjukcija, upravo loša. Inkonjukcija. Sad ćemo da objasnimo šta znači inkonjukcija. Prvo da završimo sa svim ovim planetama, pa onda još jednom da objasnimo šta znači aspekti. Da bi vam na to bilo jasno. Jer mi ovako kad kažemo inkonjukcija, to je četlerovatska iz da, mrti, to je aspekt da. iritacije, natezanje, ostalo, to vama ništa i dalje ne znači. Ne, ne, puta kad bi ga drugo klasificirao. Ne, si koje su planete u pitanju. Koje planete prave inkonjunkciju. Na da primjer, znači, Venera i Saturn. E, Venera, e, ne, to je nešto drugo. Svaki Saturnov aspekt naravno da je teži, znači prvo to, ali nije nužno, on ne mora uopšte da bude loš. Recimo, ako imamo tranzitni Saturn u inkonjunkciji sa Venerom, vi najčešće dobijete onaj efekt da se vi natežete u tom periodu sami sa sobom, E, da pokušavate da donesete odluku da li da zadržite nešto staro ili da idete u pravcu nečeg novog. To su najčešće periodi u kojima se vama pojavljaju osoba s kojom postoji e, prvo hronološka razlika u godinama, drugo postoji distanca, osoba nije tu, nije blizu vas, znate, pa se vi onda sa tom osobom nešto natežete pokušavate da se dogovorite. Vrlo je važno da gledate koje dve planete formiraju aspekt zna šta se dešava. I naravno ono što je bitno je što ćete vi takođe učiti na drugoj godini, a na drugoj godini imate svašta da učite, zato je kažem polako, korak po korak. Nama oficijalno druga godina traje šest meseci. Ona se u nekim grupama razvuče i na godinu dana, zato što to grupa hoće. Znači, postoje grupe koje hoće i pitaju i kažu možemo mi još tri meseca da budemo na trećoj, hoćemo da utvrdimo, hoćemo još nešto dodatno da uradimo i vi stalno nešto novo učite. Postoje grupe koje prođu tih šest meseci pa idu dalje. E, uvek svaka godina, svaka grupa, uključujući i vaš, uvek odabere jednu godinu na kojoj hoće da bude duže nego što je predviđeno. Recimo, ovi što su sad završili petu godinu, oni su insistirali da im četvrta bude najduže. Njima je četvrta godina umesto 12 trajala 18 meseci. Znači, astropsihologija. I to nije onaj efekt toga da je vama žao da izađete iz škole pa da oćete. Ove, recimo, jedna generacija je prvu godinu umesto šest meseci godinu dana morala. Su oni to hteli. Oni su rekli, mi ne bi, oni su rekli, mi učiteljice ne bi na drugu godinu, mi bi ovo da savladamo. Znači, svi smo se dogovorili, mi bi ovo da savladamo, ali možemo mi još malo da vežbamo. Znači, pojenta je da, ovaj, da što se vas tiče u drugoj godini u kojoj radite prognostiku, recimo imat ćete posebno predavanje elekcijonu astrologiju, to je kada je najbolji trenutak da se nešto uradi. Znači, e i za to vam treba ova priča tranzita. Zato je najvažnije savladati natal. Kad savladate natal, nemojte uopšte da žurite sa tranzitima. Ja tranzite razvučem, dokle god trebaš ćete vidjeti da su oni baza svega. Ostalo je sve samo budalašte. Nije budalaština, ali ne, to je dodatni alat, bez tranzita ništa ne funkcioniš. Znači, bitno je ako pričate o tim minornim aspektima, inkonjukcija, septil, kvintil i ostalo, a i bilo kojim, bitno je da vi znate šta će to da znači. Znate, nekada je tako, recimo, primjera radi, Merkur Pluton smo imali skoro na nebu u kvadratu to je aspekt u kojima ljudi baš onako krenu da prete, razumete? Pa da ga, brate, odvale u rečima da vas ucenju, ja ću dodem, da, da ću otkaze, e, ostavit ću te i osto, pa da izmeravaju snage šta ti meni ovo. Vi izađete napolje, vidite da se to svuda dešava, da se to dešava u prodavnici, na poslu, bilo gde. Zašto je vam onda to dobro? Zato što vi znate šta će da se dogodi i onda vi samo Inače, ja živim od ljudi koji ne veruju astrologiju, od onih koji veruju astrologiju, ja ne živim. Oni dođu jednom godišnje i ovaj, veruju u astrologiju, sve lepo popišu tamo šta sam im rekla, tako se ponašaju, rade i doviđenja. Ovi što ne veruju u astrologiju dolaze na svaki mjesec dana, pošto ne veruju, i onda vam dođu prvih mjesec dana pa vas gledaju, onda kad krenu da im se događaju stvari, oni vam i dalje ne veruju, pa dođu i da pitaju dalje šta će se desiti, ali to je prirodno, to je normalno. Znam. Prema tome i vi ćete najviše verovati u one koji ne veruju u vas. Ove, pa nema veze sa tim. To ove, ima više veze ovako sa predubeđenjima i nekim profesijama. To više sa profesijama ima veze. Verovali ili ne? Recimo, najlakše je kada vam dođe filozof, kada vam dođe pesnik, to je najlakše se sa njima radi. Kada dođu praktični ljudi, recimo ekonomiste, kada dođu, to je milina, sa ekonomistama milina. Samo datum je ovo, tado, do to i to i oto. Recimo, kada vam dolaze ovako devojčice, devo, ja naišla s mlađima da radim, naravno, što je normalno, jer oni imaju lepa pitanja, oni nemaju drame koje Bog otac ne može da reši, što imaju ovi stari. Pa ozbiljno. Devojčice kaže se, zaljubim, jel me voli, jel ga volim i to je ta pesma. Kada dođe kojutro što mi je došla žena koja je 43. godište, znači ona ima takvih problema za koje nema, tu nema ni vremena da se problem rešava. To su porodični sa nekretninama, to samo parali. E, tu ne može niko živi da reši. Pa onda mi dođe dečko zubar koji radi za 32.000. hiljada. To sam je. I lepo kaže, zašto sam ja bio na fakultetu? Rekli, ja nemam pojma. Kaže, kako, ne znam šta je kotkup, znam. Kaže, danas da dođem šta bi mi savjetovali da studiram stomatologiju. Znači, budi srećan što imaš uopšte posao, ovde ljudi nemaju ti gledaj da odavde ideš. Prema tome vidjet ćete vi da u e, pitanjima koje vama ljudi postavljaju mesto ušao raka, znači nadrljali smo naredna dva i po dana, zato što će drugi da talasaju, ne vi. Razumete, drugi će emotivno da osciliraju. Ove, ono što e, će vama biti problem ne sama astrologija, vi ćete nju super da naučite, nego kako vi to da kažete čoveku, ne sad polako, a desit će se ono što mora da se desiti. Znači, a vi samo trebate da drugoj osobi to kažete, da joj objasnite, da joj kažete kom ne stoji razvodna, možda i kuka do mile bolje, da taktizira, da mi tražimo tranzite, da živi od danas do sutra s tranzitima, ali to tako ne može. Jedan dan, čao, i vi vidite krajnji rok, dosle će se to razvlačiti. Pa možete i pametnog čoveka da organizujete, pa onda do tog roka, recimo tamo do septembra 2018 da se ta žena zaposli, da se organizuje samostali, da joj kažete upisuj Božnju, podhitno da radiš i ostalo. Ove, <clears throat> I da joj kažete gotovo, toga nam ništa. Znate, znači to i jesu negde ove stvari koje su užasno bitne. Uh, vi ste jako loš astrolog ako prvo vi ne pratite to i vi iz uh, svojih osigurača non stop. Koji onda vi meni stave da date? Kakav stave? Što ja vas zaslušam? Postoji samo jedna jedina osoba na svetu koja sluša mi, sluša mi je zato što ona samo od svog rada svašta pametno u životu napravila. Jel da? I to je Zorica Matilić, moja drugarica. Ja samo Zorica slušam. Drugi s drugim uopšte ne kakve priče. Meni daje savjet o poslu, o životu, neko ko nikad ništa nije radio, šta ćete ga da slušati? Znači, nju ću naravno da slušam želju. I šta god da sam je poslušala u zadnjih 20 godina, ni jednom se nisam zezgula. Ali vi vidite na njenom iskustvu A zamislite da vi dođete, ja se ovako tresem, kažem čekaj, popijem dva bemustedina, vrištim, histerična i ostalo, a ja vama trebam da dam savjet. Znam. Nije vama problem nešto da vi vidite šta će se desiti, problem je da to uh, prenesete vašem sagonju. Najčešće ćete da dobijete ono, neću, neću, neću, neću, se znate? Mm -hmm. Kažete devojčici, ovaj dečko, ovde se ništa nije ni desilo, on je u paralelnoj vezi sa tobom, od ovog nema ništa, tebe će se pojavi novi dečko. Neću, neću, neću, neću, neću. Pa dobro, šta sad, neću, ja vaša. I još jedno morate birate reči ka ljudima. Znači, ono što vidite, vi to morate da kažete. I to je ono na čemu mi insistiramo. Zato vi kad dobijete odgovor na SMS, vi odmah vidite ko je dao odgovor. Da li je dao neko od naših ili je dao neko ko nema blage veze sa svojom. E, donao sam i slatkić. Slatkić. Tako da, ove, ovaj, to se vrlo lepo vidi. Tu nemate ove, ovaj, uopšte problem. Kime je vlada tranzitno sunce? Šta ono znači? Uključena planeta. Bravo, šta to znači? Ako ide na jednu planetu, šta to znači? To postaje sada centar pažnje. E? Ajde, šta ti ali hoće taj. Kod ne, sve je mučili mi se više ovih cezini. Sad samo gaziran. Ako vam neko postoji pitanje, kada ću dobiti posao, vi to pitanje trebate da definišete u određenom vremenskom periodu. Danas ćete to da učite. Znači da to ne bude na proleće, možda ovo, možda ono, nema toga, nego od tog datuma do tog datuma. Kada je? Ako vas neko pita kad su sudati, probajte da budete što direktnije. Evo vaše koleginice koje su bile tu prošle nedelje, oni su malo pre vas krenuli na drugu godinu. Znači oni brište od sreće zato što eto, uspevaju da nađu za nekoga ko je živeo tačno dve godine kad se oženio. Te dve godine. Znači vidite, u Natalu dva braka, dva braka, ok, kad je prvi, kad je drugi. I ono što je vrlo važno, što vi sad na druge godine učite, Ja sam došla kod astrologa, nisam došla kod vračare, mene interesuje da ja ćutim, da mi vi kažete šta se desilo, šta tek treba da se desi. I ono što naravno morate, da znati, nema događaja bez Natala, a njega smo malo zapostavili, jel da? A možemo da pitamo nešto, znači, da imamo i tu jednu ovakvu polemiku. Kako recimo mi da znamo, evo dođe Irena i pita nas ja ću se udati sledeće godine, da recimo, gde ćemo živeti, kod mhm. mene ili kod njega kući? Bravo, gledaš sedmo polje, to je prva stvar, da vidiš gde je i e, deseto, to je kuća partnera, sedma i deseta. Uh, mi ćemo sad malo sve to da obnovimo, usput ću ja vama da ubacim ovaj, i priču o tranzitima, ja sad pokušavam se ulogujem preko mobilnog na internetu. Ove, ovaj, da bi mogla da izbacim i podatke, dobro, ajmo gde je ono deljenje mreže, ove, gde ćete da živite. Gledajte gde je otišao vladar cena. I vrlo je važno kad ima nekoliko vladara, kad imate četiri vladara, to je za naše uslove. Ili recimo se bavite nekim ko je rođen u Sibiru ili je rođen u Švedskoj. On ima po sedam vladara jedne kuće. Vi gledate redom gde je otišao ovaj dispozitor. Ako postoji bilo koja vrsta ugovora, sad vam pričam pod, pod uslovom da radite sa strancima, Ako postoji bilo koja vrsta ugovora između vas i druge strane s kojom vi živite zajedno, e, to se tretira kao da ste ove, ovaj, kao da su brak. Znate, astrološki kao da su brak. Ako ne postoji nikakva vrsta ugovora, to kakve vi niste ni u kakvom odnosu. Znate, znači živite zajedno i na ugovoru e, van zajednici, ćao. Ili kad neko kaže, pa to ste na računa, ja sam onako bez veze da pomognem drugu, potpisala da smo u vanbračne zajednice, računa se, to je već odradeo. Da, koja je razlika između one ima podelne kuće i derivatne kuće? Mnogo velika razlika. Derivatne kuće su da iz Natala zamrzneš jednu kuću kao e, neku osobu, Znači, to je recimo, uzmete primjera radi e, mlađeg brata, to je treći sloj. Znači, pare od mlađeg brata su druga od treće. Znači, vi mlađeg brata gledate svoje karte po kućama, znači treći stavite kao prvo. To su derivatne kuće. To su derivacije, kako da postavite derivacije. A podelne karte su totalno nešto drugo. Tu imate posebno formulu da izračunate recimo kartu braka koja je potpuno drugačija od vašeg natala, ali to je samo kao da bi zoomirali nešto. Ili imate kartu financija, pa imate kartu recimo, kartu putovanja kopno morem, imate preko šesto i nešto podelnih karta. Znači, to su totalno druge stvari. zato što si ti ono diskrepi stavljala, da. Mm. recimo, vlada, ne znam, sedme, pa, pa da, da. do njega se kreće u kom da, da. da, da. E sad imamo malo, mi da obnovimo, ovaj, prvo, ono što je za nas najvažnije, da malo obnovimo natala, bez natala nema događaja, to ne zaboravite. Ono što nema tu natalu vam se nikad neće desiti. Kada vas neko, e, ono što su najčešće pitanja, kako da vidite da će se žena kasno udavati? Znači, najčešće poznak u devici, sunce u devici, znači onda dominantna devica u horoskopu najčešće daje odlaganje braka. Umetnuta prva sedma takođe znaju da daju odlaganja događaja vezano za brak. Zna, e, znači to su prve stvari koje vi trebate onako od oka da vidite. Znači meni da dođe neka dupla devica, sve živo u devici u prvoj kući, pa i mesec u devici. Šta to znači? E, ona ima naglašeno devicu da sve u prvoj kući, što znači da rano može da se uda, ali će isto tako i rano da se razvede i gotovo ceo život da bude sam. To vam je ona generacija koja ima i u rano u devicu. Znate? Ako je recimo e, devojka ovan devisa, pa ima neki mesec recimo u Jarcu, u Škorpiji, neće, ona će prvo završiti fakulte, da nađe posao, ona, znači ona se tek na kraju udaje. Znate? Znači, to... Sigurno da se neće udati. 100% naglašena vodolija, to je prvo, naglašena vodolija je jak uran. Znate, recimo imate koliko hoćete rakova, sunce, uran, konjukciju raku, poznat vodolijama, tu iz aviona da vidite, a pazite, rak sam po sebi simbolizuje porodicu. No, nema namjeru da se da uošte žena. Neće. Da je god imate vodoliju, to je vaša slobodna volja. Znate, to šta ste vi odabrali, nije to zato što vi možete, vi ne možete. A onda da, da to zavisi od nas, a ne Ne, ne zavise, to je iluzija, da mi mislimo da zavise od nas. Ali dobijete generalno poganu, narav koja je nasleđena, znači ne, nije od vas. Vi sve što ste dobili ste nasledili iz porodice. Ne da znam. I ne možete vi mimo toga. Mesec presuje vašu majku. Šta ste vi od majke nasledili? Ali mesec je vaš život, to znam. To je toka života. On predstavlja i vaš um, znači prestaje tog života, ako vidite, pogledate da je neko mesec, vi ćete vidjeti šta vi ponavljate, koju priču. Mi bi rekli to zavisi od mene. Ne, to zavisi od gena, to takvi su moji geni. Znači, pogledajte sunce i sve planete oko sunca da vidite šta su od oca nasledili. A to i u muškom i u ženskom? I u muškom i u ženskom. Pogledajte Marsa da vidite šta su od uveka iz pričeva nasledili. Veneru da, da vidite šta su od tetaka nasledili, a neku tetku ste morali da imate. Ali to ne ulazi Prva mlađa od nas, prva mlađa od nas je treća. Druga, još mlađa je peto. To su derivacije. Da, da. Pa još mlađa kojih ima više je sedmo. Mhm. Jel da? Recimo, to je danas, e, danas uglavnom ljudi kažu pa šta pa nemaju li toko deca, ali recimo vi ćete vidjeti kad tražite svoje rođake, Naročito vi koji imate malo starije roditelje. Recimo, ja ne bih mogla da ih prebrojim, tatine strane devetoro dece. Znači, ja moram da gledam ko je tatin stariji od tate, mlađi od tate. Znate, pa onda da idem redom i mogu da pobacam i njihove potomke. Znate, ko je sad unuk ili pravunuk od tatinog brata, ali kog brata, po kom redu? Znate, generalno sva vaša rodbina je predstavljena šestim poljem, zato što je to treća od četvrte. Jel da, to su braće i sestre vaših roditelja. Baš brat i sestra su vaše treće polje. Znači, baš brat i sestra, uljak, stric, tetka nisu isto, to su različite stvari. Ali dovoljno je da vi znate samu simboliku planeta. Da znate da je Mars uvek stric ili ujak. U kom je znaku? Da li u muškom, da li u ženskom? Ako u muškom znaku, to je stric. Ako u ženskom znaku, to je ujak. Da znate. Venera su tetke, s čije strane? Voda, zemlja, ženski pol, vatra, vazduh, muški pol. S čije strane su vidljive da tetke kod vas? Znate? S čije strane, i recimo, još jedna stvar, ako ima desetoro braća stara, kod svih će biti ista priča. Znate? Recimo, kod mene, meni najgora Venera u devici, mojoj sestri najbolja Venera u biku. Kako sa to? To su žene sa mamine strane. Ja da, zapravo tetke sa mamine strane. Kako li tu onda kod Branke najbolje prošli, a kod mene najgore? To nije subjektivno je Ne, možemo ovdje recimo koje neko siroče, ne znam, mi sad nema roditelje, nema decu, osnovu, mm. te karte da mi vidimo da li ona ima, sad da im rećemo... Može da se vidi, naravno. Da recimo, da li da vidi Uvek uran mora da umeša prst, tako postoje, e, pod znacim navoda, gosti, braća i sestre odnosno postoji iznenađenje, da postoje van, vanbračna deca ili da nisu od istog roditelja, to je uvek uratno. Znači, ako je vama vladar treće, u bilo kakvoj vezi s uranom, vi imate nekoga ko vam nije sa obe strane ovaj, brat ili sestru. Znači, i to se odmah vidi. Recimo, očuk mače kad su 12 polje, to znači. Jel to zna? Zato što su roditelji oca četvrta deseta njihovi drugi partneri po derivaciji deseta, derivacija sledeća desete, dvanesto pojene. Ne, da, i vi recimo možete tako da, primjer radi vidite da li ćete vi biti očuk ili mačeka nekome, možete da vidite da li je vama neko očuk i mačeka, a i drugo, pazite, sunce predstavlja biološkog oca, mesec predstavlja biološku majku, vaše hranitelje predstavlja četvrto polje. To ne mora da bude nekada ovaj... To nam je Da, da. To su uvek naši hranitelji. Znate, oni koji nas podižu, koji nam nešto u zato njemu najbitnija u životu baba bila. Ne znači da mama i tata nisu tu, ali je ta osoba, prioritet je baka. Baba je tu, glavni faktor. Razumete? Da recimo vaše četvrto, pošto predstavlja vaše korene, pogledajte koju imate planetu, da vidite vi na koga vi u stvari ličite. Ko ima Saturna u četvrtu, on je povukao prirodu nekog deda. Muški znak sa oca, ženski znak sa mamine strane. Ko ima, recimo, urana, to je pradeda. Ko ima plutona, to je čukon, čukon deda, neko daleko pored. Znate, i vi sad mislite da vi imate slobodnu volju. Kakva se ne slobodna volja? Ljudi, mi smo zbir gena, to je materijalno telo, zbir prethodnih iskustava i onoga šta treba se desiti. Ceo mehanizam koji mora da se desiti. Znači, nema hoćeš nećeš, ima se desi, čao. Pa Objasnim samo za da očuha i mačeka 12. 12 kuća su očuk i mačeka. E, i oni moraju da budu pravni, znači ne mogu da e, budu e, devojka da ili dečko od moje mame. Znači, moraju recimo da budu venčani. Da. Da, da. Da, da. Pa nisu nas usvojili. Da, da. Zato što je derivacija od desete. Znači, ako je deset, četvrta kuća jedan od roditelja, sedma je partner jednog od tog roditelja, odnosno oca roditelja. Da. Jel da? Znači, sledeći roditelji po redu, prethodni ili sledeći, su dvanesta. To je odmah, uvek preskačate po jednu polju. Kada gledaš od desete. Ne, ne, ne, kada gledate od četvrte. Četvrte je uvek porodica. Znači, strana su u kući, deveta od četvrte, jel da? Ili drugi bračni drug jednog od roditelja je 12. kuća. Recimo, devojka koju sam ja mačeka, legalno, zadnjih 15-16 godina koliko, je riba rak, ima mesec Uran, Neptun u Jarcu, ona je rođena u Moskvi, pa, su, pa njoj je distorzija velika. Znači, njoj je e, blizanac u 12. i Merkur u vodoli. Merkur do Uranu u vodoli. I šta je? E, znači to možete reći, a Jovanu, kako da vidite da ima polu sestru? Treće polje su braća i sestre, da li su stare i mlađe, uvek su treće polje. Njemu je treće u škorpiji, Mars u konjukciji su ranom u ribama. Jedanesta mu je u e, raku, vladar mesec u vodoliji, opet sa uranom. Znači tu se vidi iz aviona da on ima sestru. I pošto ima Saturna u 11. i njegova starija sestra, od njega starija Iskaha je ona 86. Bub je 2003. Koliko je starija? 17 godina. A pa kako da. se vidi, na primjer, da si ti nekome mačeha pa, da, u stavu? To isto, vidite iz 12. Pošto je meni 12. u raku, a mesec u 7. ja se to vidim. Slušajte se dalje. Sedma mi je u Vodoliji, uran mi je do Merkura. Pa da je to partner s detetom? Da. Pazite, sad to su stvari koje su vidljive. E, tako ćete vi napraviti selekciju. Ako ja vama dođem za prvog muža i kažem, ja zabavljam se s dečkom kao što sam se ja zabavljala s dečkom, pet godina, vi me pitate, li ima ovaj dete, ali ovaj razveden, ja kažem, nema dete, čovjek nije razveden, ma da mada uđenja. Ćao, nije taj. Još jedna stvar. Šta ako Marina ima indiciju za troje dece, a njen muž nema ni za jednu decu? A pa neće imati s njim. Jer sad pitaš kako ona kaže, jer su njegova deca, mi smo bili na van telesnoj, da, ali vi treba da znate da u van telesnoj imate donatore, znaš to? Ko će da pojuri spermatozoide od eh, oca? Kad neko ima problem sa spermijom, najčešće sa slabom pokretivošću se ubacuju drugi spermatozoidi koji će da pojure ovog. Kako je treba očišćavanje? Kako je treba Ali na to se ide sa naša hoće ti imaš milion stvari, na kakvo pročišćavanje, da traže nekoga ko mu ne pali ili deo repa ili mu nešto ne pali, ko je najbrže. Ove, ali najčešće se ubacuju i dodatni. Znači, vi ćete jednostavno vidjeti da ta osoba nema biološku decu. Ali čim on podiže neku decu i to ćete da vidjeti. Ja, to me interesuje, da, jer ukoliko postoji planeta tipa u trećoj ili 11. godina se vidite da postoji mladi brat i stari, ili stari brat. Da, i odmah ćete vidjeti da li postoji jedan. Odmah, ista sekunda. Znači, vidite prvo da li je živ, da li postoji. Meni je u 11. kuće alkohol i stare starijeg. Alkohol je užnice, nema glavu, ne postoji. Mlađi mi je e, devica u e, trećoj, u do Merkuru u četvrtoj. Koliko je mlađa od mene sestra? Ne, nepune dve godine. Ona nije u kući nam jako, ja imam tri u četvrti, bi rekao mlađa sestra u kući. Ne, ona je samo vezana za porodicu, za sve nas, za razliku od mene. Pa odem. No, ovde, ali ona nije otešla. nek ja nisam vezana, ne mogu dođem na red. Moja ovde nije. To je najbolja sestra koju možete zamisliti. Najbolja kombinacija. Bik, rak, sve u biku, jedna stabilna da, osoba, normalna, za razliku od mene. Znači, osoba koja voli porodicu, ona vas mara da se da izludi do nje. Ako se prekladite, ali nešto I sve oči ništa nije teško, ništa ne mrši. I busom će da ide deo očeta i sve. Ali je će život bilo. Kad se bira soba, dajte meni najmanju, nema veze, nek ima jole da lepo uživa i tako. Pa jes. A inače onaj dan danas ima nadimak dete i ako ima 40 punih godina, izgleda ko dete, i ovaj, I onda ona i dan danas tako liže eurokremiće. Kod ima dve godine, ima dvoje dece ovi koji su već odrasli, razmišlja kod dete i kaže što je lepo kad je čovjek dete, naročito kad sam to ja. I kad dođe kod nas, znači ja joj kupujem male kremiće, bananice i tako, te nebuloze, pošto ona to hoće. A dere se i napravi buku kad joj recimo kupim neke baletanke ili aknu ili nešto. Samo kuka, ne, ona kuka ovako, nemoj, molim te, mnogo para, ne treba mi, čuvaj pare i to. A, da a pa jes, stvarno je super, sve one, super ovako. Lako da državati. Pa nije, ja sam njoj sad za rođendan, sam joj na silu kupila novčanik neki markirani, markiranu torbu, sandale i nemam pojma šta sam kupila. Ona je sve išla za mnom i kukala. I naočar za sunce. Samo kukala, nemoj, nemoj, molim te, ovo je mnogo para, nemoj, molim te, nemoj, ti se mučiš, meni je strašno žao, molim. Rekao, bre, prestane više da kukaš. A je otišao posle sustiču i teta ođe. Pravi bikrak. Pravi. E sad, ako vi pogledate njenu četvrtu, vi ćete vidjeti da ona ima mesto u četvrtu. Ide ona tip koji je vezan za porodicu, a ja imam urana u četvrtu. Na koga ona liči, na koga ja. Ona lična mamu strašna. Ne fizički, ni jedna, nažalost, nisam imala sreće lično na babu fizički, ali na mali maline. Znači, ti ličiš na nekog e, u porodici koji ti nije ništa bio u krvnom srodstvu. To znači da možda ličiš na neku e, neku, recimo, primjer radi babu, koja pazi tebi i dalje, Jupiter je više oktava isto Neptuna. Mm -hmm baba druga žena nekog svog pradede ili tako nešto. Da. Neku babu. Ali ta imala velike apetite. Mesec generalno simbolizuje vašu porodicu. Kogo da su vaše članovi porodice. Takva vam je cela familija. Tu ja i Dobrilo možemo da se pohvalimo s nečom, doli da su sami ludaci, ekcentrici i ostalo. Mada kod mene uopšte nisu nenormalni, nas je dvoje, troje ljudi u celoj familiji, a u mnogo velikoj familiji. Ako kažemo ekscentrične, uopšte nisu ekscentrični ljudi. Kod mene dođe svi bi se zaprepastaju, bre koliko su svi dorali i odgledali. Kako da taj mesec u vodolicu? Pa zato što imamo rano u četvrti. A ja sam u tome. Mesec u vodoliju uopšte ne znači da vi imate rasturenu porodicu, nego znači da ima mnogo slobode u porodicu znate, da se svi druže, su svi otvoreni i ostalo. Inače moj mamu probio crnac sa mnom, koji je bio na praksi u gradskoj bolnici, ja znaš. Ovi svi otešli i crnac neki ostao tamo i pa me su odali. kažem, meni se ništa bre normalno nikad u životu nije desilo. Meni se vaš život. Ako je meso bliznuti, tvoj će se život podeliti na dva dela. Do jedne godine, pa od druge godine neki skroz drugi život. Ne su škorpi, ne birate to vi. Tako se nameće okolnosti, stalno bre neke drame u životu. Ne su vodoli, ništa normalno nemoj da očekuje dok je živ. Za njega sve što je normalno, za druge neće biti normalno. Nama je juče došla Dragana Erski, stratila da nas obiđe, pošto, mislim, ona je fenomenalna jedna osoba i nije dugo stigla da dođe. Znači, ona svaki put kad dođe da meni se svaki put kaže, ja ne mogu da vere, ovako normalnih ljudi se Kaže, ali ti si čudna. Kaže, nisi ti, kaže, ti si super čuda, da je lep način. Kaže, ali ja ne mogu da kad pričam sa moja Keva obožava Dragana, Dragana, ja smo bršnjake, ona samo kuka, što ti nisi kod Dragana, Dragana pravi slatko, aj, laži sve. A ona je ta kombinacija? Ona je lav, rak, smet mu biti. Ja, da, ona je da kuga. Pa jeste, ona je super, ona je smirena jedna osoba i super je da, linka. Ja, sa mesecom u biku. I ja me pogađao i kažem, znaš, ova devojka, kaže, pa ova devojka ti nisi normalna, ta devojka je naša vršnjaka, kaže, to je 40 godina, tu veliko žena, bre. Ja rekao, ja sad, ja uopšte ne mogu to da definišem, ko je žena, ko je. Meni su ili devojčice, ili devojke, ili babe, znači treće ne. E, da sam kažem, vi da vidite, a vidjet ćeš tu celu ekipu sad na francuskom, znači šlov će te sredi, reći ćeš da je to totalno čudno. Da, da, da, totalno čudno. A baba se samo krsti i ponavlja sve što sam u životu mrzala, sam dobila i ne žalim se. Ona inače mrzala ispolirane Beograđane i tako, razumeš, kilove. I ona mene smatra ispoliranom Beograđanom. <laughs> I ovaj, onda, ne znam, žena tata je smučio sa slikama, tepisima, ustavima, znači, jedna je dočekala žena da se reše toga. A onda je dobila mene još goru, ovaj, znači, ja sista tada ista, ista klonirana pasa, ista, da vidiš mog čaleta na slici, ista pasa, samo... Voli ovaj Ove, on je na babu i nove Slovenice, on je samo, to je kombinacija južna, druga Slovenice, samo ide po popis, koliko ovo košta da prodaju oni baba, samo prodaju. Da, A pa, će ti? Pa ne znam, nema pojma, kupi jubi, gi i tako, kupi neke budalaštine deče. ne znam zašto, ali sam ide i popisuje. Baba hoće sad da prodaje te čiline, on ide sa babom, ako, ako prodaje, za koliko, wow, ćeš mi daš ubio karte, reći ti slikam, pa da ih stavim i za dopunu, za budalaštine. Ja kažem, to trebaš da čuvaš, da ostiš tvoji deci. Hoće da mi pomogne da slika, da stavim internet. Da, da, ona nema pojma, ona će da stavi na limundu i da se tebe. Pa rekao, to se ne prodaje ženu na limundu. Neko je rekao, neka baba na limundu. Rekao, takve stvari se ne prodaje na limundu. Moram analizirati. Kako su to ljudi okasni? Zašto vam? Ma ne no, to je, to je, tamanga je, tamanga je popustila i opet ga je uvatio taj ljudi. To je bankrot. To je jedan ti je jedno pakovanje najjeftinije 5000, a konzerva neka idi do 20.000 kukoća. Ni ovaj, to je strašno. To i ova liga koja je dopuna neke kredite, to... Mislim, mada u tim Yu-Gi-Oh kartama i ovoj ligi ima stvari koje deca nauče, a to je recimo mitologija u toj ligi, League of Legends, tu imaju tamo bog ovog, bog onog, mhm. oni sve žive bogove znam. Znam, bolje od mene bogove. E, ima i ta majke mi, sve znam. Ispravlja me, kako se zove egipatski bog ovog onog, preko i one ne mogu 500 stvari da naučim. Rekao, imaš enciklopediju tole? Ne, ne, ne, ne, i onda nas, mene smara i Milančar. Osam sad. Bog ovog, njegova žena, ovaj onaj, Merkur, retro, u devicu i Samo ide prije. Ispituje se. Ovi. Ovaj, Pojente da kada vidite recimo nešto, vi iznad tala trebate da vidite kako izgleda recimo nečija kuća. Da li će uopšte imati kuću? Šta da tražite ako čak ima vodolje u četvrtoj? To znači da će u svakom prostoru u kome bude živeo stan biti na nečije tuđe ime. Znači li će biti na ime roditelja, na ime muža, na ime dece, na nečije peto ime. Nekog neće biti. Znate? I šta bi sad imaš? Šta imaš da gledaš sad tu tranzite kad će da kupi stan? Ja neću da gledam, lepo kažem nikad. Na vaše ime nikada. Ajde tražimo sad na čije će ime biti. To je ono što je važno. Ali to ne znači da vi nećete imati prostor. Nego gledate odmah na čije ime ćete biti. Dalje, vrlo je važno da pratite, da se setite šta smo učili, karakteristike. Sećate se ono popis, ko šta radi, profesije. Sećate se to. E, prvo to, drugo da se setite toga i šta predstavlja početak jednog znaka, krajnog znaka. Juče sam objašnjavala e, Dragani na boju očiju. Znak koji ima takvu boju očiju, pa imate tonove od nultog pa do 29.59. Ako pričate o znaku riba ili vodenim znakovima, voda vlada svetlim bojem. Recimo, nula vodenog znaka predstavlja najsvetlije more kao da se na, ove, na... Pričamo o accidentu, Ne, ne, ne, ako pričamo uopšte, e, nese sunce i ja su oči. Mm -hmm. Znači, ascendent je sve što je materijalno. Znači, kreneš od nula, pa teraš do 29. Znači, od nula je skoro belo. Dok ne dođete, recimo, nula riba su skoro bele. To su nam providno plave oči. Dok ne dođete do 29, to su najtamnije boje. Dragana ima plave oči, plavo-zelene. Njoj je sunce na jedan lav. Moje koleginje su na dva lava. To je ton dalje, ali nije plavo. Tebi su zelene, neče. zeleno. Znači, zeleno, zeleno. E, zato što je... A što sad mesec ne pati? Ratimo i mesec, ali pazi, mesec je u škorpiji, podnož je u vagi, a sedenci u lavu. Lav daje zlatnu tačku. To su oni iskričale, ludačke mhm. oče. E, od vage imate vazduh, to su svetli, a meso škorpi daje, koje boje močvara? Maslinasto zeleno. Da. E, i sad imate kombinaciju. Znači, kreneš od nula pa ideš dalje. Znači, ja i Vesta, ako je njoj, moj poznak na dva lava, me, e, sunce, a meni poznak na dva lava, boja mora bude skoro ista. Ista nota. Meni je e, vladar u vagi, njoj je poznak u vagi, samo su dva mese različite. A recimo, ja i Gabriela imamo isti mesec skroz različite boje oči. Koje su boje oči? Ja sam Zorava. E, vidiš ovu boju? Da. Ovo ludačko zeleno. Da, močvara, vidi ovo, močvara, močvara, a, vidi, močvarko. <laughs> Dobro, zove... E, ali, pošto imam crno, naš pa, one potamne od crne šminke, a te šminke su ludačke. Zelena, pra, ove boje su. I onda mi... Da, da. Ne, i meni kaže, bubi da imam oči, kre, kre. <laughs> kre, kre oči. Ima mi tako ne glas, plašiš me, kre, kre. A? Žablje. Žablje, da, da, ko žaba, kre, kre, kre, kre. E, to možete da vidite, možete da vidite kad neko ima tačkicu, u oku, možeš da vidiš nešto na glavi, da li neko ima, već uvek da ima ukale. Pojenta da vi samo kad vidite tranzit, da to mora postoji u natalu, da to aktivira. Recimo, Mars naglašen u vašoj karti, vladara ascendenta, do vladara ascendenta, do sunca, obavezno, Mars udara u glavu. Gledajte na kom je stepeno, da vidite gde osoba ima beleg i obavezno daje uslovne procese, to su odmah sinus. I sad gledajte šta sad Mars pravi sa vašim Marsom i Suncem, da vidite ko od nas ima probleme sad sa sinusima. Ja počinjem da Vlada, ti se dečak na sve užalac da kuburiš sa migrenama, sinusima. Mhm. Jesi operisala osmice? u ovnu? Ne. Kaka ćeš da budeš? Znaš kakva sam ja bila? Mudrica ove ovako po faci. A do koje godine to treba da stavlja? Nema to veze, one raste, one su mogu ti sve ceo život mhm. Jel stalno sinusi udaru u mušku? Tebi Marcel ima veze. E, ja, E, ja, ja, ja, ja, Koje? Pošto je meni, znači, Mars do sunca. I to u prvih sebe. To. Njuška, njuška da. i oči. I taj gori deo, Da, Da, da, čelo. Imala sam, da, imala sam udar u oko. U, sunce, Mars. Da, četiri, četiri, sam dan sam važila da sam ih Sunce, konjunkcija Mars, to je ubod u oko. Sunce, konjunkcija, mesec, konjunkcija Mars. Ubod u stomak. To operacija stomaka, to samo da znam. Ili grudi sunce, Mars u oko, nemoj tu da... I u srce vesam kad za to dođe vreme. A je Mars je opekotina, jednostavno spomenuo. Da jeste, da, da, kad vlada sedentom i ima veze sa sedentom, mm -hmm. Je li imaš opekotinu? Uh, imam. Može, iznenadila bi me da nemaš. Vidi ovo, presađivanje kože tre, tri godine. Koliko hoćeš opekotine, ja samo lupam, udaram i to. To je zato što je vladar horoskopu u konjunkciji s Marsom slušaj, ako postoji dilema da li sam ja u poznaku raka, da li imate dilema? Kako to da proverite? Pa vi, da me vidite i da me ne vidite. 100% bi znala sluši čoveku glas. Da. Kakav glas ima Dobrila, pozna krak, takav isti glas ima i Bosa, obe ime vladara prve mesu od ovih. Ali je rak upoznat. Slušajte im glas. Kakav je to glas? Pozna krak. Kao da ste uzeli ovako i da udarate u kristal. U kristal, znaš. Mm -hmm. Kad vidite poznak škorpija, poznak lav, znači to obavezno ko da te zove drogirano, onaj pušački glas. A devica poznak, ne mogu da definišem. Jasan, užasno jasan. I oni brzo pričaju i zbrzaju se. I obavezno ili naprave neku grešku ili ne znaju da kažu ako je retro Merkur neki, ovaj, neki suglasnik, samoglasnik, ne znaju da izgovore lepo. Gde ti Venera? U lavu ili gde? Vladar ti horoskopa u lavu. Venera, sestro, isto pesma, kičma, samo ima kičma, kičma, kičma, kičma, kičma. Ko baba, kičma, kičma, diskus, kičma, kičma, kičma, kičma, kičma, kičma, kičma. Ali nije ti veća glava od tela, to me zabrinjava. A čim nešto ima veze asceden sa lavom, glava je obavezno veća od ramena, od fizičkog tela, veća. No, ona, to je glavica je uvelična. šta ti treba da još... Ma daj, ne znam. Da Uvidi, duzi, sve glavna. I možda da, poslu i to ima da, glava. Da ti zavežem rep, da vidiš ti šta je... Šta znači lamovski, nema ti uošte ramena. Znači, uošte nema ramena, malo te nema mala ramenca ovako je i glava ovolika glava, ja <laughs> razumeš. A ko je da što je bunja mala glavica i ona? Da sam rak, skroz druga priča. Dobrila, pogledajte kosti lica, ove, bose, se sećate kosti lica, iste kosti lica. Imate smešak gratis, <laughs> ali bose imate dodane ima. Uh, isti takav glas. Ma, to je tako sponak. Ne, ona je glasnija zašto je ova, na sve živu ovo. Za otu, da samo vidiš. A kako recimo Marina, opet je ova, Mars, ona ima zvonki glas. Da, ali ima u vodolezi. Ali nima veze, i dalje je tu Marsov glas. Mars uopšte nije bučan. On je glasan, on je bedar i kad je bedar, recimo ona krene sad ovde se snena, bi se snela na glas, da krene kuka, kukala bi na glas. Zna? I brza je to, ono prvo kad je rekla da duple bi kakav se ne duple bi to. Blag je veze sa životom s bikome. Prvo to da je dupli mi, pa prati vrevi bilo tromo, lenjo, u tri, lenština bi bila najbolesnija koja postoji. Tvr, tvrdoglava do Boga. glupa ko noć. Spot. Zato što je spora, lenje. Znate, to prvo vidite, da je lenj čovjek. Ne može, to nema teorije. Tako da bi odmah lepo napraviti da selekciju. Ono šta ima tu na talu, to će se desiti, Šta nema tu na dalu, možete da se slikate, to se nikad u životu neće desiti, tranzit može i da koji hoćete. E, gledajte sad ovdje, Briva je malo prepitala šta znači tranzit Saturn 150 Venera. On znači svašta ako vi u Natalu imate predispoziciju za to. Ljudi koji u Natalu imaju skladan odnos između Venere i Saturna su ljudi koji su igrači na duge staze. Znači, to su ljudi koji će uvek imati dosadne, tradicionalne veze, duge veze, mali broj veza u životu. Znači, njega može udara uran koliko hoće, on će odreagovati, ali to neće ostati. Recimo, ako vam se dogodi, imate Veneru i Uran u aspektu, u natalu, i desi se u tranzitu, da imate neki kvadrat opoziciju, pa ništa, vi ako imate dobar aspekt, ništa, vi ćete samo kao što i upaze budalu. Znate, jer to niste vi, Juvenal, ako ima neko recimo u natalu Saturn i Veneru, pa onda Uran, jel on njemu može da donese nešto ili ne? Pa doneće on iznenađenja, ali neće se desiti ništa u tim iznenađenjima. Znaš, recimo neko ima Venera trigonu Saturnu, to je najstabilniji aspekt za emociju. To znači kad ste s jednom osobom u vezi, da ste samo s njom nisakim više. I natrči Uran koji će malo da donese pometnje vi malo se zainteresujete za nekog petog, ali se tu ništa ne dogodi. Ili taj neće, ili vi nećete, jer taj aspekt ne bi radio nikad. Znači mora prično da taj aspekt. Mora, mora da, da postoji neki aspekt u natalu, a inače će vama to da se dogodi bez toga aspekta, samo što se neće zadržati. Znaš, recimo, i Venera... Pluton skoro kreće. Da, Pluton i Venera, recimo, ne daj Bože da imate u konjukciji, to su ludačke, fatalne veze, pored toga i to znak udovištva. Neće se nikad dogoditi konjukcija, ali će se dogoditi ili kvadrat, trigon, znači ta osoba će više odreagovati na to nego druga. Da, Ovih dana je Mars konjukcija Pluton. Pazite, svi su pobesnili. Mhm. Zadnjih deset dana. Meni zadnjih deset dana nikad boli. Meni tačno ne. Zato što ja to imam na, u Natalu. Nikad boli. Meni ne Ali se recimo dogodi doperam operem vrata od ove sobe i odvalim kvaku. Ja ni ne primetim koliko imam fizičke. Ja stvarno polomim kvaku, čoveč, od vrata onda se desi recimo tako neka budalaština, da zapnem, onda se mi kaže ne pa nećeš, znaš, je, znaš ti šta to znači, ili nemoj da ti padne na pamet. Doću sama da guram neku razmačinu. To je ludačka energija, ta energija mora da se kanališ Znate, ako je ne kanališete, bit će mnogo velikih problema. Dobro, da, to znači, recimo, ne vidimo sad jedan skoro neki Venera i Saturn, da ako sam Saturn tu odreaguje, da je on dovoljan sam ili opet mora još... Ne, ne, ne, ne, 4 plus 1, kapi, znači, juli, kakav crni Saturnčić, pa on je ništa. Mhm. Jer smo se mi dogovorili, Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Marsić, Jupiter, šta nas briga da su? Briga me da su. Situacija kreće stvarno od Marsa, pošto je to konkretan neki događaj. To kada se pita neko, kada će nešto konkretno, jebi ga E onda kreće od Marsa. Mars je akcija, to je napad, da vas je neko napao. Znate. Jupiter je da vi imate podršku u nečemu. Da vas ne, uvek vas neko drugi podržava. Ili uvek imate potrebu da se negde raširite. Pogledajte da je Jupiter da vidite da ćete malo da se raširite, malo da preterate. Za razliku od njih Saturn je onaj koji će da vas natras da uozbiljite. Jel da? Da se malo skupimo sa tu. Zato ono drugo znači, je znači skupljanje kaiša. Znate, zato ono drugo je znači malo da prištedimo, u stvari da budemo racionalni. E sad, e, stvari kreću ozbiljnije za da se mene od tranzitnog urana. I odatle kreću stvari da donose promenu. Ono šta vi trebate da radite je prvo da nasmisate svoj natalni horoskop, koji verovatno imate od prošlog časa. Ja. Da. Jer smo veštovi, jel da? da Imamo. E sad vidite. Znači, rekli smo ništa se ne dešava ako toga nemamo u natalu. Ajmo ovako, da se sad prisetimo nekih stvari. Ajmo dekade vage. Prva dekada vage je vagijska, jel da? Vagom vlada Venera. Da. Druga dekada vage je vodolinska. Da. Vodolinom vlada... Uran. Uran, ali uvek gledajte onu vidljivu planetu. Saturn. Jel da? Treća dekada je blizanačka, njom vlada ne. E, zato vi imate ovo Saturn, Venera, Merkur. Odnosno imate dekade po vodu. Ovo je recimo druga dekada vodovijska. Samo priča priča o tome da je prostor nepravilnog oblika. Slušajte, ovo vam je mnogo bitno jer jako bitno da, recimo da u kakvom ću stanu ja da živim u Parizu ili na Marsu, nije bitno. I da li ćete gledati četvrtu. Vi sa četvrtom nosite svoj milje, beli luk, šta god da nosite, vi ga nosite god stignete. Znate? To je prvo. Znak koji vlada tom dekadom će da opiše šta vi tu imate najviše po kući. Ali deo grada, gde ćete vi uvijek da živite, se tiče planete. Jel da? Mhm. Znači, to je ako pričate o tome gde će neko konkretno da živi. I naravno ne zaboravite da stvari kreću od nula. To je recimo, ako pričamo o teritoriji, nulti stepen bilo kog znaka je ulazak na teritoriju. Zadnji stepen izlazak s teritorije. Jel da? Ako pričate o nekoj opštini, nula vagi je ulazak na tu opštinu. 29 vagi bi bio i dozak s te opštine, na kraju te opštine, jel da? Da, i tu imate mnogo velike razlike. Nije isto da li vam je četvrta kuća, da li ima tu jarcu, jel da? Nije isto da li je na nula jarca, da li je na 29 jarca, da li je na 15 jarca, gde? Nije isto, nećete živjeti na isto mesto. Znate, jarac sam po sebi simbolizuje stari grad stari grad, on ne, nema Boga bre da bude Novi Beograd. Boga ne, nema Boga da bude šta. Ako ne na 11 stepeni, na 11 stepeni, to znači da je Boga... E, gledaj ovo, 15. stepen je srce nečega. Recimo, 15 vage je srce starog grada. Srce starog grada. Srce starog grada bi bilo šta. Koja bi to bila, koja je to uvijek? Ne, da. Mihajlova je, da. ove, samo da znate, da isto tako pripada opštine Stari grad. Pa ovo je Skadavija. Stara duša. Ne, Stara dušina skroz dola, ona više, više dola, ona više negdje prelaz Dorčeva kraj, to vam je više tamo 28, 29. Kadarlija, pa Kadarlija. Kadarlija, ali ona vam je treća dekada, jel da vi se tu spuštate sa tog centra. Ako uzmete, recimo, Narodno pozorište, školski primer, nula lava, e, izvinjam se, nula vage, Narodno pozorište, pozorište vaga, trg je vaga, trg Republike, Narodno pozorište nula vage, odakle krećete, 29 vage, 25. maj, Kalemegdan dorčel, Znajte sad dole kako se spuštate, da znate. A ja bi da vam kartu grada, ja bi vam pokazala ovako, pošto nije samo to imate vi dole 27. mart, imate i botaničku baštu, imate što hoćete. Tu sve spada na neki deo ove, starog rada. 15. stepen je srce svega toga. Srce svega toga bi bila makedonska zgrada politike. Stvarno? Da, 15. stepen bi bio Palmatićeva makedonska srce, ove, srce starog rada. Jel da? tu imate odmah blizu Makedonske, na jednoj strani pozorište narodno, na drugoj strani Atelje 212, jel da? Sve kulturni centri. Znači, 15 vaga bi bila zgrada politike. A što opet je to pozorište, to nije nula. E pa, i to je na 15 srce, srce, srce. To nije baš kod pozorišta. Baš pozorište je nula vagi. E sad vidite ovo. Recimo, Slavija bi bila 28, 29 vaga. Što? Pa i ona je kraj, ali na drugoj strani. Razumete? Slavija, tu već polako izlazite, idete na drugu stranu. Vesna, koliko ti je četvrta? E, na 20. Na 20? Da. E vidite sad ovo, jedna je kod botaničke bašte, to je 11, ona se već primiče ka toj zgrabi politike, jel da? Da, to nisu naši stanovi. Nema veze, što ti tu uopšte? Zašto si uopšte tu? I gde ćeš ti da budeš? A jedna je na 20, to mogu da dalje odazve. A to nema blage veze ljudi, stanovim brodom, žarkom i sam. Za sva brda vam treba vino. Tamo ja mogu ostavim da jedino ovaj, od, ovde prisutnih marina. Nju mogu ostavim da u Košutnjak, u Golf naselje. E sad vidite, taj potez Banovo brdo, Lekino brdo, tamo se samo nastavljaju brda. Od Banovo preko Vivikovca, Lekino, e, gore Kukuriku, brzo to je Petlovo, Labudovo. To je od nula bika do kraja bika. Ja znam. Od kuda onda ti na Bordovac? Hm? Od kuda onda ti? E, sad ćete da vidite već sa otkud ja da se pitam u životu ne bi bilo tamo. Mi se ne pitam. Razumete? A vi ćete vidjeti zašto je to, zašto je to tako. Uspud uđeš u moj stan, oni da izgleda isto. Isto to milje i tako luka i to. I uvijek nosite vašu četvrtu. Znaš, izbunilo bi se skroz, jer je totalno atipično kad, se, kad uđeš unutra, atipično je sa mestom gde stan pozicionira. Objasnit ću ti kako. Ako recimo pričamo o Marini, Marina, da, ja bih Marini rekla, pode, Banovo brdo, do Labudovog i Petnog gora. To su brda. Tu imamo brdo. Ili imamo još neko brdo? Kanarevo brdo. Kanarevo i ono isto tamo u Kamiljakovcu i to. Čim imate pretik šuma, Zvezdarska šuma, Miljakovačka šuma, koja god šuma, lab, Zna? lab, lab, lav, lada šuma. Čim imate banjica, to je rap, jel da? Prah banja. Čim imate neku banjicu, nešto, odmah u tom pravcu idete. To je prva stvar. I još jedna stvar, ne zaboravite recimo sada, ako bi mi tražili gde će naše dve drugarice da kupe stan, razlika između njihovih vrhova kuće 9 stepeni. To ako pričate o nekoj vazdušnoj liniji, gde bre moraju da budu mnogo blizu. I to ne može da bude, znači Boga oca nema da bude nikako brzo. To i nema Boga Otca bude ništa novo jer je to starudeo, to je stari grad. Deo je Saturn jedno u vagi, drugo je u isto mnogo blizu, jedno i drugo je. Ovo je u vagi, ići će više od starog grada ka pozorištu, jel da? Ili ka slavi, a drugo je više će ići ka Bravo Dobrilo. Ako je stari grada ima vezu s rekom tamo ka 25. maja. E to je dole Mikealasa, Cara Dušana, dole više. Urođuje u četvrte kući kultom na šest vage, a peta mi počinje na 11 sati. Gde znači, počinje četvrta? Ne, na ovom stratinskog policije Plutona. Ne, ne, ne, na koliko je peta na? E, peta je na 11 vage, Pluton je na 6 vage. Na pe, znači, puton je u petoj. Da, da, da. Četvrta mi počinje u devici, na 7 devici. Sedam devica opština Rakovica. Rakovica, Rakovica, Rakovica. Da. Rakovica, ne znam čime pripada Karaburma, kome ono Ej, Karaburma je Palilula. da, da, Palilula generalno ima veze sa Devicom. Znači tamo, da, može, može, to je tamo, a znate vi da je i Krnjača Palilula. Da. Znači, to je tamo taj deo, to je devica. Da Ti znači. jesi tamo gde da. treba. Da, ali botanička bašta imaš po staroj podali, ona je početak palilule. Ona više, pazi, 27. marta je palilula, objektivno. Ali ima veze sa starim Beogradom znači stari Beograd, znači gledajte ambijant u kome će neko doživjeti. Da Gde je četvrta? 13 raka. Skoro srce, pa banjica. Skoro da je u samom centru banjica. Gde živi mama? Mama i tata mi žive u Borču. Pa kakav sam na Borču? Nema Borču. I to nema veze da li je Borča, dobra nije. Borča je strelac, jer je ona na kraju Beograda, na rubu Beograda znate, borča, jabuka, e, gore ova padinska skela, sve to je sve strela, sve šta je na rubu, na granici. Oni mogu ljudi da žive gde oće, živeli oni u kući, u stanu, gde god da žive, tu Marina neće živjeti. A gde si sad, u kom deo grada? Na Brdo. Brdo isto. Brdo. Da. Gde si, kod Brodske bolnici, gde si rekla? Da, malo ide, kod Lečkove pijenja. Za pijacu nam treba devica, gde je pijaca tu sad, gde je tebi devica umeša u četvrtu? Nema to veze, to posto može ti bude blizu devica. A koja je sad razlika među njene device i ove device? E, mnogo velika, zato što njoj je šesto u devici, to znači da je njoj takav ambijent uvek gde će da radi, da je gusto nastajen, da će uvek raditi negde da ima mnogo ljudi, mnogo radnji, da joj tako izgledaju kancelarije. Uvek će imati urednu kancelariju, malu, ali urednu, a to opisuje prostor u kom ne živi Dobrila, mali, ali uredan, organizovan, no, ovaj, sa rakom u četvrtoj i mesom u blizancima. Pozdrav re Banjica. Skoro srce pa Banjica. Centar Banjica. I ja bih rekla recimo da će ona, ako neće blizanci, da neki drugi sprat, Banjica, ali blizanci su urbani, znate? Negde kod škole, na Banjici, pa e, big, big, big, big, pa imaš i park Banjički, tu I nema sad odalo noće, ili neće, tu će biti njena pa neka. A kaži mi, da li ima šansa da se ja recimo selim sa palilulem rakom? Može, da, da, to ja mislim da to sve ista opština, Rakovica, Pavlovac. To je sve devica, to je sve devica. Ima šanse. I pitanje, a ne radi se tu da li je nama dobro ili nije, nego gde mi jedino možemo da mm. budemo. Slušajte, recimo ja sam ubadala i pre sredba uvek gde bi ja mogla da budem. I taj potez, to ljudi vole da im kažete potez gde će bude. I da li će uopšte da bude, jer ako neće bude šta ima da gledaš? Recimo, vladar četvrte u trećoj znači nepokretnost na vaše ime, vlasništvo 1 kroz 1, van mesta rođenja. U trećoj drugom gradu. Vladar četvrte u trećoj je nekretnina u drugom gradu, vlasništvo 1 kroz 1. To znači nije ono sad, imam ja od muža, od babe, od dedova, ne, to je na vaše ime, jedan kroz jedan. Ne znam što da ste vi kupili. Meni u deset i nekretnina od partnerovih u deset i jeste nekretnina od muža. Da, od partnerovih rodinja. Da, da, može i od njega da bude nekretnina. Da. E sad, ovaj, gledajte gde vam se nalazi vladar četvrte da vidite gde ćete vi da imate nepokretnost. Mene drugi. To znači lično kupila Je Jel ima veze s osmom? Osmati u kom znaku? Gde je Jupiter u prvoj? Kredit, bre, vrate. Kredit, divni kredit je kup. Banjica. Slušaj me. E vidite, kaže recimo sad, primjera radi Marina, meni se ne sviđa banjica, tamo neću da Ja bih rekao, dobro, Marina nema. Ide pogleda 5 milijardi stanova i nigde ne može da kupi. Ili dođe Vesna pa joj tapne pre nje, ili dođe Irena zajebava je kupi, ili se žena predomisli, tamo nećete otići. Ne može nam neće to otići. A ovako samo čekate najbolji tranzit i samo kažemo, Marina, šta ja pričam, 25 godina klijenta. Ili tri puta se dete prekrsti i kaže, dobro nam ja sam došla po kredit, ja izdravo. I čao. Rak jeste nasleđi roditeljskog prostora i to ćeš da dobiješ. I šta će ti? Mesec vlada četvrt u blizancima, dve nepokretnosti s kojima u blizancima ćeš opet da trguješ i eto tebe opet tu, na tom potezu. Nema. Gde ti voliš? Koji deo grada? Pa ja volim... Parkove. Pa ste da ima parkove. Da. <laughs> pa da, da. Nema vračar. Vračar ne može da bude. Vračar je škorpija. A kako da znamo ostali da ćemo u istom gradu ili ako nije u trećoj? Ja recimo imam vladara četvrtu u trećoj. Ja imam nepokretnost jedan kroz jedan na moje ime. To ne Da niko ne bi rekao na prvi pogled, jer bi se uvatili za Venjeru u devicu u da. trećoj dekadi. Svi bi me pitali jer ja imam nepokretnost 1 kroz 1, koja je recimo negde blizu peska, jel da zbog device, ili bi rekli primjera radi da li imam negde na moru, pošto to se je ambijent peska, jel da? Uošte ne, ja imam baš u planičini je treća dekada. Delica devetlatka peščara, recimo devica. Devica, da, da, da, god imaš pesak, prefiks peščara, pesak, bilo šta, mhm. devica, devica, devica. Šljukara, recimo, ona pored e, reka na nasipu, mm. to su isto devica. Devica. Devica, devica, devica. A nasip? Sve što je obala je devica. E, znate da je recimo dole ušće, šetalište devica? Da. Tek kod imate e, devicu, to je uh, ušće. Da, da, pošto je devica, može stvarno i negde pored, ove, ovaj, pored vode. A i Merkur je bogat u ribama, pa to bi vrlo lako moglo da bude i more, samo more. Da, da, Imate odlično predavanje, sad ću na grupu škole o nepokretnostima, to je tematsko predavanje. Da vidite ko gde živi i da će živi. Vesna, dole 25. maj, taj potez, dole, ovaj pa ostalo, stari grad, to, je ostalo gde će sunce u lavu da žive? U glavnom gradu države u kom je rođen. Meni je 4 u 3 i to je uran u strelacu. Uran je nevidljiva planeta, to nema veze s tim. A, pa su mi je 4 u 2. 4 u 2, to je isto da kupiš stan. 4 u 2, kako ste došli do toga sami? Kupile kupili? Nasledđe je 8, to nemojte uopšte gledati. 4 je 9 živica. 4 u 1, isto stan, sebi obezbedio stan vagi, u vagi, pa znaš šta, tu mora da se nešto mnogo nenormalno promeni u ovoj državi, jer ti sebi kupiš stan na starom gradu, da je to neka, zbog mesta u Škorpi, nevidljiva mala uličica i tako mračna, zrboredima, da je tako mala zgrada, starudija i to, znaš ti koliko to košta, to ti košta preko 500 evra u Beogradu, majke Dole Dorču tu i možete prođeti s 500 ali gore Hiletarska i to su Boga Pa ne znam, ja zato i kažem, vidite, nemojte se držite logike, jer otkud ja znam šta ovde može, ovde bi ljudi sve ovako propalo, ovi stariji se sećaju kako ovde bilo do 90. Do 92. treće, super, pa je onda malo smo propali, ali nismo volku koliko sad, pa smo onda imali jednu odličnu fazu do 2007. osme, odličnu fazu, pa tu je sve to ovako srušilo, sve. Znači ono što, što je vaša konačna destinacija, vaše četvrto polje. I uvek ćete iste stvari da nosite. Recimo, uh, Irena uopšte neće nositi nikada mnogo stvari. Ona će imati 5-6 stvari koje uvek nosi sa sobom. To recimo može bude jedna vetrina, jedna slika, jedna lapa. Ostalo sve kupuje. To je Saturn u vagi. Ne nosi mnogo svojih stvari. Mi ako kažemo njoj si ti poludela, nosi taj frižider, nosi stolicu, no, no, no, ne prvi na pamet. Vesna iz dinata neće bukvalno kašiku hteti da unese drugu. Sa Bekom, Pet, Saturnu, Škorpinu. Dobrila sa Merkurom u ribama, se celi kojima nema devoje kutija. Pitala je uošte ne interesuje ni ona će nositi neke gluposti, slike, knjige, nešto će tako da nosi s Merkurom u ribama. Marina sa Merkurom u blizacima prvo će da nosi novinčine, novine, sveske, olovke, papire, šoljice za kafu, taj upotrebni materijal. Moja Venera u devici ne do Bog da sam i u blizini kad da se sela. E, sve, sve nosi rak. Nego pa imam problem s jednim da rakom, s biti. u E sad, pošto je... Ništa ne znam. je Svetkinja moja i njena dok ne kupimo svoje stanove. Jel to zavisi od randira? Teško da, je izdanje Nema šesto polje. I gledajte kako vam se aktivira šesto polje, tako vi menjate nešto što ste rentali. Mm -hmm. Ovaj prostor je ovde takođe šesto polje. Ovde nema i šećer. Bogu A nema veze, nego ovaj, ne znam da li imam, da dodam, da, imam. Ovaj, bojim gledajte šta ti izrentirali, gledajte vaše šesto polje. Šta je ono što vi uvek rentali? Gde vam je šest? Ne, ne vidim. U devetu? Hm? Gde je najbolje? Bližancima. Ja vam da je šest na šest. Jovo, kakvi ste na šest pravo? Ovo je Pa mi ti nikad nismo kuvali zlatnu gavu sad, do, kako je rekao, ovaj, Goru Krmaču nema loša pobija. Slušaj, kad se gleda u šoli, valjda se ne kaže šta. Pa znam, da, nego ja dodam po kad mi ali mogu da pijem svakako. Ja uopšte ne izgledam kad su cigare i kapu u pitanju, sve kušim i sve. Samo da mogu da pijem one, e, kako se zove, one, espresso i tako to što mrzim. Volim bre kapicu, bre kapicu. Inače, volim sve što je, sve što je originalno. Znači, ako je kafa, volim da pijem pravu kafu, a ne da pijem bućku riše. A ako pričamo o soku, onda volim pravi sok, a ne one, kako su se zvali one, nije pratelo, kako se zvalo ono? Pjesice, mm, Ne, one je isto ovako dugačke, to je jedno vreme frutela, ne, da laština to. Ili ću pijem to, to reke neću Ove, znači, pojenta je da sad kad pogledate vašu četvrtu, vidjet ćete desterij kao potpuno. Šesto, da. Gde ti je šesto? U, u Ribama, Jupiteru? U... Eto zašto si ti u centru grada, kao podstanar. I sad ti ćeš da kažeš, ali ja sam bila i na Novom Beogradu i ovam i onam. Znači, gde ste se najviše zadržali, ćete vidjeti u vašoj ovaj, šesto Šesta u Ribama, Ribama i Jupiteru u Vodoliju, to su divljačka nova naselja vodolija su e, ova industrijska naselja, mogu da budu i ovo stanovi solidarnosti, gde su pravljeni i ostalo. Da, na da, sreće ne mogu da povežem ova situacija koja mi ide, da sam 12 e, godina bukvalno na jednom kraju Zvezdara Mirjevo i sada... E, vidi, Zvezdarom inače vlada vodolija, to samo da znaš. Vodolija da, inače je da, zvezda. Mhm. Znaš, a Mirjevo, isto opština Zvezdara, e, isto vodolet. Ali što je Zvezdara? Jupiter ti u ovaj. Da. E sad vidi, to, gde ste ti trenutno isto na Zvezdara? Pa, da li da ćeš ti uošte otići na Žarkovo? Žarkovo, bele vode, sva brda okolo, sve... Ja ne to ne prijam, ne odgovara me... Ma pusti ti to, privremena lokacija koja vam odgovara prvo zbog posla. Znate kako ljudi u inostranstvu žive? Oni uopšte ne žive tako da oni kupuju stanove za zauvek nego gde ljudi imaju bolji posao, tu živite, bliže vam je poslu i zdravo. Najbolji jeste kad vam je posao na 5, km, na 5 metra od kuće peške. To je najbolje. Mi, znači, nažalost, ne možemo birati. Pa to samo znači da, sam, da ako bude privatno taj stan, da, da nećeš dugo biti. Pa da, da. Nemate to. Ali ne, ja sebe ne vidim tamo, ne, to taj stroj nekog Pa dobro što ima, pazite, svuda ima lepih stanova. Vi kad, pre, kad prelomite prvi put, Ove, kad napravite prvi put neku promenu, a to zavisi od vašeg mesta i njegovog vladara, koliko su ošte spremni da menjate, ove, vi ćete videti da u suštini vas je ovako boli uvo koje je oko vas, samo da je to funkcionalno, da ste dobro povezani sa... A kaže mi Steljak, šta je? Steljak, šta za šta je? Saturn, čiji Saturn? Saturn, Saturn, Nesu, Jarku. Dedinje? Saturn, znate koliko je dedinje nekonformno? prvo dedinje nema regulisanu kanalizaciju, tamo kad još i zimi leti, smrdi utrivac. Kuću u stanju raspadanja. Dedinje je kombinacija lava i jarca. Zašto onda tako popularno? Pa zato što imaš mir, znaš, zato što je stvarno miran kraj. Recimo tamo mi, kad, pošto je to relativno blizu mene, pa kad idemo sa Snupijem tamo, Ma mirno bre, sve su starci, matorci, babe, dede, one stare kuće. Mi, sve u stanju raspadanja. Vi to da vidite, potkaću vam jednom, to nije Užička gde su se nakrcali ovi svi seljaci. To su sve mirne, a usput su kuća, se šlogiraš, ko iz bajke, ali je sve starudija. I oni to ne mogu da prodaju zato što to je prvo, to je jedino da rušiš do temelja, to je sve staro u stanju raspadanja nije to uopšte popularno. Ono što je popularno je lav. Trenutno je popularan Novi Beograd na koji ni jedan novi, normalan čovek iz Beograda nikada ne bi živeo pre 10 godina. Nikad ne bi odošao. Moj pokojni otac crkva od smeka kad su mu nudili Novi Beograd 80. Nudili mu zgradu preko puta Hajata. Ma ne pada mu na pak. Tu baš lijepo Pa da, čovjek se šlogira, on je pametno razmišljao, ima dvoje male dece, čovjek radi, znači, mi, gde ćemo da imamo u školu? Trebamo da izađemo, devojčice, doći će srednja škola, već tu u srednju školu, ko će nas zavodi, da nas vraća, ko će da nas pripazi, on je krenuo od toga. I rekao je čovjek, mu to ne dolazi u obzir, ali tamo je samo bio pesak, znate? Novi Beograd do 70-ih nije postojao pesak i onda krenuo se grad. Jer je tu jedino mesto gde možete da razgazite Beograd I sad je Novi Beograd u trendu, Belaville i tako, uđete tamo pa vidite kakve su stanove. Znači, ja sam živela kod arene, preko puta arene. Znači, u zgradi u kojoj živi Rasim Ljajić. Znači, i Šubaković koji je Stevan Ubras. Znači, to je pulo zgrad, četvor osoba. Taj me upropastio, jebo mi je kevo taj stan. Dva mokra čvora, da viš kakva stančina, da se, prvo šta će mi tolike prostor, prvo to. Ja sam mislila to privremeno rešenje. Znači, u stanu u kome sam ja živela je pre mene živeo italijan koji je jedan od direktora ba, o, Bank Inter. Znači, stan budilo na oko. Kad živiš u njemu, smrdi. Oni nemaju ošto rešenu tamo kanalizaciju oko reda. Smrdi. E, stanovi u stanju raspadanja, nove zgrade. Znači, to samo puca na te strane sve otpada, ništa nije. Znači, to je krš, krš, krš, krš koji u životu ti u Borči nismo ga vidiš. Borča ima onaj blok gredu, ima one crvene zgrade koje su, crvene su generalke. Tu da uđete, vidite kakve su to zgrade. Nego šteta daleko je. One, kako se beše zovu, sad... Znači, Ne, ne, one sive... Karingtonke. Ne, ne, ne, sivi dom. Kako sivi dom. Da, one su super uređene zgrade. Karingtonke je super uređene. I tamo isto mirno, ali je daleko, nema vezu i ima mnogo pasta lutalica, pa je moja kuma i svi živi se plaše pa beže da. Ivana, što je zološke vrste. Zološke vrste je bio šta? Ako pričate topografski gde je, Znači, on bi bio, pošto kod nas sad pada na teritoriji Starog grada, on ima veze sa Škorpijom, jer je mnogo blizu dole Nebojšine kule, reke i ostalog. Znate? A dobro i smrdi, Pa ne, pa što? Pa smrdimo i mi, i ljudi smrde, razumiješ? Ne, ne, nego mislim, utradano se tu okolo Ne osjeća se, mi smo tu blizu živjeli, ti si tu dole živeo na 25. maju, ne osjeća se, osjeća se pred kišu malo, da onako da smrde, ali ništa. A Zološki vrt, šta je kao Zološki vrt? Zološki vrt kao sam Zološki vrt je čisti primer 15 devica. Srce životinja. Devica, devica, bez device i vodolije nema životinja. Nema. To isto možete snimiti odmah iz aviona. I vodolija isto. Pa zašto vodolija mrzi ljude, obožava prirodu i životinje? Pa vodolija jedino vidite kao skupljače redovne kerove mačaka koga god dođe. E, zatim je sinoć vozila čorčina do kuće. Ovaj taksista što me vozi redovno. Mhm. na čorčinu i pošto on živi relativno blizu mene, jedno dve ulice, nikad ne išao kod njega, mačorčina ga čeka gore na, ovaj, da, e, da, na I on ga, ja odnaš kako je sladak, neki mešana crn, ima bele brkove, crn i beo. I ovde, i ovde skine da mi ga pokaže, reku, nesite kod utra, ima čorčina mu se ovako popela ovde, preslatka, da se oduševiš. Ja se raspadmetila, crkva od sreća. On kaže, meni ja vas nikad užu jezik sam znao da vi ovoliko volite životinje. Kaže, kad neki čovek da zauzeo taksi, vi se odmah da mrgodite, a za životinje odmah. Pa Jovan otkine smetno dole krije život. Otki poludi krije život. Kad je bio mali, četiri godine, smo mišli svaki dan u Zološki vrat. Svako leto, da bi on otrčao, da se samo javi ovom Julijanu. To ne je lemur. I on ko mali trči, čeče po Zološkom vratu i pravo kod Julijana. Julijan, došao sam. A lemur najagresivniji iz grupe Neverica. I sve životinje obiđaju. I on je do skoro pričao da će da bude veterinar. A verovatno je to jeste. Pa jeste, nego sad neće, jer je to neće onda neka kuca ili u skine, zato što će onda napravi grešku. I ne, ne, ne, on je sad youtuber. I šta sad hoće? Da bude no, youtuber. Šta da bude? Youtuber i streamer. Pa i ono što pravi informatičari one. Sad i kažem, mi je francuski. Da, pa da, mada teško, pošto je devica mnogo ovaj, konkretnija. Tako da nekoga ne bude ono što hoće da udalje. A i to bi bilo super da završi informatičku, jer je njegov, šta mu dođe, brat od tetke, uh, generalni direktor za Balkan Etla, Marko Kovačević. I onda bi bilo super, onda bi mogu radi u radnju, u Apple, da prodaje i bilo šta. To jadan Marko od nas ne može živi, <laughs> jer nikad svi zajedno za sve, šta god da treba. A njih dvoje mnogo liče. Marko je devica, sve u devici, devica vodolija, mesec u raku. njemu ne daj Bože kažeš da ti nešto pao sistem kad krene ispiranje mozga, 5 sati, sitnom sredstvo. I 70, ja ne znam, 79 ili 80. Ja njemu dođem rođena u inu. Znaš ti za to? <laughs> Da, da. Novo rođen. Jeste, ti imao, ja mu rođena u inu, ja umrvo sveka. Kaže mu, rekao, javi se u inu i napišem kakaka. Super, dečko. To kad vidite da neko nešto zna, A on je bio i kao mlađi, ono, bio je lud za tehniku, sve tako sitno sredstvo. Ko je ovan? Kad krena priča i liče fizički, ubi smarajući. Sve udari. I brzo priča i sad je nervoza i sad je ono, de, de, de, de, de. Dečko, super. Ove. E sad vidite ovako, ako pričate o tome šta neko ima u kući, Vi naravno možete da vidite iz tranzita kada će neko da kupi i kuću, i predmet, i kredet, i prižide, i sve živo. To vam je jasno po planetama, šta koja planeta znači. Samo vam treba tranzit da vidite kad. Ako meni sad Jupiter prvo ide na Marsa, evo sad će mi bude na Marsa, koji u istom znaku da je četvrta, ja ću 100% kupiti verovatno Marsa, to je grejno telo, jel da? Vi možete, pa šta će mi, mislim, u ali verovatno ću neku, neku grejno telo. Grejno telo i šporetu. Jel da? Pa možeš da ne Pa teško. Maš su noževe. Možda i noževe. E vidite, pošto je to široka simbolika, vi ćete reći osobi. Naredne godine dana ćeš kupiti to, to, to, to, to. Zajednički uran u vagi, generacijski, meni u četvrtu i tebi, ili u pet, tebi u peti tebi će doneti veliko iznenađenje na ljubavnom planu, meni u četvrtoj tehniku. Znači, meni će Marina reći, do septembra naredne godine kupit ćete nov kompjuter, to uran, jel da, Merkur. Knjiga, knjiga, knjiga, knjiga, knjiga, knjiga, knjiga, više ne gledaj saj. Onda sa Marsom Grejno, Telo ili pored, ili Ten, jel da, E sad vi ćete vidjeti da li je to manji ili veći predmet. Kako gledamo da li je manji ili veći? Sad ću vam pokažem, a? Jel prolazi samo ili bilo kakav Kada prave bilo kakav aspekt, ali gledajte da li vi tu uopšte imate u kući, mhm. razumete? Znači, da li to uopšte ima veze sa vašom četvrtom kućom? Šta neko ima u kući? Recimo, ja mogu da se kladim za 20 godina ako se nešto sredi u ovoj državi, ko će šta od vas da kupuje? Recimo, E, sa Saturnom u Vagi, vladarom četvrti je Reina sam te redke antikvitete. Malo stvari u kući, rezbarija, onda oružino drvo, malo stvari, ali redke. Onda će desno sa uh, Saturnom u škorpi blindirana vrata, jel da, Ima padnu blindirana vrata, Bog te pita šta će da bude, obezbedjenje kamere, da kaže menjala sam sad kameru iznad vrata, Šta je još Saturn u škorpiji? Toalet. Ona će da ruka, WC i kupatilo na svake dve godine. Kaže, idem na živce meni. Marina sa mesom u blizancima, šta će da radim? Pored, naravno, knjiga, čega hoćete, sve po dva, dva židara, dva šporeta, dva, dve mikrotalasne, dve se. Ali mesec nije to, mesec su prozori, ona će da luduje sa nekim staklenim prozorima, vratima, paravanima i ostalo. Dobrila Merkurom u ribama, šta će kupiti? Zavese posteljina, slike, lampe, slike, lampe, posteljina, zavese. Ja sa Venerom u devici, e zato kod mene da god da prođem, vi ne možete prođete. Prema tome, isto mi ja žela u tri kvadrata ili žela u 500, isto mi dođe. Ja ne mogu prođem u detalje. E, pošto vidimo, pričamo o tome. Vi ste da, rekla šta ću kupiti sa da Venerom u devici, šta ću uvijek da kupujem? umetničke neke budalaštine. Nem gde više, ne, imam gde. Ako nađeš ti ne. Nemamo gde, stvarno nemamo gde. Na tu džubreta koliko hoćete, da to Bog otac ne može doći. Da a to je kad vladar razmečarite kuće od tipata, ne znam, jarca. U koju? U koju kuću? To je, da, da vidite gde. Da, okej, okay, znači, kod mene pošto sam išla u škorpiju, tu gledam i planete koje još postoje u drugoj Tako je, zato što će i one da opisuju, e, pored to. vladara, one čisto da opisuju šta se ima. I u zbiraju četvrtoj, i planeta u četvrtoj će da opiše prostor. Ona će da opiše prostor. Šta vi imate u tom prostoru? S Jupiterom. Veliko, veliko, veliki prostor. Veliki, prvo veliki prostor. E sad da se ne zeznete, pošto Jupiter daje i veliko imanje, veliko dvorište, razumete, sve veliko. Ovo čini Jupiter u Vodoli, a ovamo imate Saturnu u Škorpi, to bi mogla bude oko 25. maja, pa da je puca veliki pogled na travnjak ispred. Mm -hmm. Razumete? Jovana, ali recimo sad veličinu stana, veličinu stana njoj e, pokazuje Saturnu. E, e ali sad vidi da se ne zeznete i tu. Pogledajte gde je Saturn, u kojoj dekadi to što druge kuće samo znači da će ga ona lično platiti. Znači da nema ko druge ga da plaća i ona i Marina. I da će ona tako htjeti. A ova Marina može se zebao s kreditima, pa kupuje dva stana na kredit, pa jedan, jedan rentira, pa tako vraća kredit, u drugom živi, pa malo ga rentira. Čim je pokretna planeta otišla u polje prihoda? Ne, nego da kažem... Da- u kojoj dekadi, Čator? U trećoj. U trećoj dekadi. Koje je to dekada Škorpija? Kočija riba rak, rakova dekada. Koliko je to veliko? Za jednu tradicionalnu porodicu, jel da? A Jupiter u četvrtoj. Šta je to? E, da on sad kao doprinosi? Doprinosi, da. Ali ono je prosto. Da, da. On dopri... A ne... Da, to je nešto prodično za standard u kom Da, ali vidite, šta je standard, recimo danas, evo, pozdrav za Kori Udovičke, ako nemate para da plaćate račun, idete u garsonjeru. Ovi, puste vi Kori, pošto o, astrologija i vreme, e, ovo je samo faza u kojoj se mi nalazimo. I bit ćemo mi u toj fazi do 2021. To je mnogo duga faza, imamo mi da čekamo i čekamo. Ove, ali pošto mi nećemo živjeti do 2021. nego mnogo duže i bit dalje. Ovaj Jupiter će doprinuti, doprinuti tome da imate veliki prostor, u četvrtoj. Jel da, da je taj prostor veliki i komforan. Znači 100% će imati sa, sa grejanjem, sa toplom vodom, sa čim god hoćete, pun komfor, jel da? Uvod ovih kablova da se sapliče na sve strane, svetla koje udaraju u zidove, a ne u ljude, naopako svetlo, jel da, to sve stoji sa vodolijom mora da ima i terasu, tako Dobrila? Pa sa terase puca, pogleda, niko ne nervira i to. A Saturn u, raku će, e, u Rakovoj dekadi će šta da donese? Da je to za jednu super tradicionalnu srpsku porodicu, četvoročlanu. Pa i za četiri osobe, to je tri sobe plus jedna dnevna, pa to lepo, pa to je veliko bre ljudi za naše uslove, šta vam je? Kad mi kaže žena, ja sam sinu ostavila para, on se žali da mu je malo, ja mislim da mu je mnogo, ja sam mu skupila pare da započnem posao 10.000 evra. Tako ste i normalni brevi, znate koje su to pare? To su nenormalne pare u našem uzboru. To je kao da je recimo Amerikanac ostavio sinu 2-3 miliona evra. Znači, za naše uslove trenutno je to mnogo. Ako pričamo o, ovaj, o Ireni, ona ima sličnu situaciju. Saturna vladara četvrta, ali do Jupitera u vagi. To su ti visoki bre plafoni, to je više idu u visinu, zato što u vagi, razumeš, više u visinu neki salon, nešto u visinu, veliko. Otkud nama pare, ja, evo tebe mogu biti, otkud meni pare za to šta meni stoji? Otkud mi? Da. Nema para, razumeš? Znači, samo da planete u toj kući. Tako je onda to meni je značajno. Kako da znam kako da se prilagodimo? Ne, ne, ne, nema šta se prilagođava. Što jedino, ti ne, tebi jedino može bude nejasno otkud sad to. I vi ćete naravno vidjeti po vladaru u kojim se to godinama događa. Kada će se to desiti? I naravno po tranzitu. Kad ja kažem kad, sad ti meni ispričaš neku priču sa šlogera, ja ti kažem kada će se to desiti. Pričam ja jednoj ženi njenu kartu pre 15 godina. Ona kaže da, da, da, da, slušam me. Kaže da, da, da, da, i bila jedna devojčica, izvala se Crvenka, pa i tako. Ja rekao, sad vi to zapišite pa mi se javite. I, ove, I sad ona mene juri, tad mi je obećala da će da mi kupi kola, ako to tako bude bilo. Ali mislim, žena bez veze upetala me, ne interesuje njena kola. I ona me sad zove i kaže, jao, ja vam dugujem kola. Ja rekao, vi meni dugujete onu pa Rekao, pustite kola, pošajte vi čokoladu, meni drago zbog vas. Šta će mi kola? Nisam vozač, <laughs> niti mi interesu. Ja sam rekla, nova auto, sad sve ključem, dovešću da vam ga. Sve vam deluje, znate, nemoguće. Ili recimo, pošto smo rekli da je kosmos ravnodušan, vi ćete naravno videti na osnovu toga da je to možemo da Imamo mi more u Srbiji, ne imamo. Ako će Dobrila da bude pored mora nekog u Srbiji. Srpska plaža mu dođe i ovaj, tamo Ada. Ali Ada i jezera se vezuju za raka. Pa pazite sad potez. Od Ade ka Labudovom brdu pre Marina. Jel da? Ali ne zauvek. Ne može, zato što to nije mesto blizu. Ali vidi kod mene... Ćao, zdravo, Tanjica. Meni je mesto u Dekabini da se mora, to nije Ada. A pa da? onda mora postoji veza i deveta udari. Znači, prema tome imamo pokret. E sad vidite, to su prve stvari. A samo bi pitala, recimo, nas kao ovaj, liberala, kako konkretno kad ja tamo idem, isto tako pričam o Trnovu ružicu, neku, ove, težu pitanu.